Aquel cabrón en cuatro pelos no te gala Aquel cabrón en cuatro pelos no te gala Aquel cabrón en cuatro pelos no te gala Aquel cabrón en cuatro pelos no te gala Esta es una lección para que aprendan. Dime su nombre para escribirlo en una bala. Dime su nombre para escribirlo en una bala. Dime su nombre para escribirlo en una bala. Dime su nombre para escribirlo en una bala. Va a escribirlo en una bala, Hay muchos envidiosos que tiran la mala. Hay muchos envidiosos que tiran la mala. Aquel cabrón en cuatro pelos no te jala. Dime su nombre a escribirlo en una bala. Aquel cabrón en cuatro pelos no te jala. Dime su nombre a escribirlo en una bala. Esta es una lección para que aprendan Dime su nombre va a escribirle en una bala. Dime su nombre para escribirle en una bala. Dime su nombre para escribirle en una bala. Dime su nombre para escribirle en una bala. Dime su nombre para escribirle en una bala. Dime su nombre para escribirle en una bala. Dime su nombre para escribirle en una bala. su nombre en una bala. escribirlo en una bala